Nasihat keempat. Fi'atul wafidina ila al-Yaman alladhina yatashawwaquna ila al-'ilmi 'ala aidi ahli sunnah fil Yaman. Yaitu orang-orang yang ingin datang ke negeri Yaman yang sangat rindu untuk belajar ilmu, mencari ilmu melalui para ulama sunnah di negeri Yaman. Nasihat saya untuk mereka adalah la yafidu ala markiz damaj agar mereka tidak mendatangi ma'had damaj wa haluhu hiyahi sementara kondisinya masih seperti sekarang ini caci maki mengintelin teman-teman mencela ulama mengejek para dai mengancam para ulama ghibah